kita tidak ada agama lain yang mengatur sampai hal-hal seperti ini. Jadi tapi nanti kita akan melihat larangan Allah dan Rasulnya untuk eh, buru-buru pasang yang satu sikap yang tidak enak untuk dipandang. Beliau membawakan ayat ke-63 dari surah Al-Furqan membahas sifat-sifat hamba Allah وقال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أولا hamba-hamba Allah Ar-Rahman Ar-Rahman di sini adalah Allah adalah yang berjalan di muka bumi dengan hauna dengan tenang, lembut, merendah, <clears throat> tidak menyombongkan diri, tidak tergesa-gesa. Wa idza khatab humul dan kalau dia bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jauh dari ilmu, berbicara biasanya orang jahil pembicaraannya ngawur bikin orang marah bikin orang kesal orang jahil jauh dari ilmu maka mereka mengatakan hamba-hamba Allah ini mereka mengatakan salam salam ucapannya itu salah, ucapan yang tidak menimbulkan permasalahan ya sudah daripada diladeni tidak mendatangkan manfaat kecuali dia orang yang punya ilmu dia bertanya tentang suatu permasalahan kita diminta untuk menjawab berkomentar nah, ha, kita ladik tapi orang jahil biasanya tidak sebenarnya ingin ngomong lagi asal asal bisa melampiaskan apa yang ada di hatinya ngomong saja ngomong nah, ha, orang seperti ini tidak pantas untuk di Wa'arif anil jahili Kita tahu Mari kita tidak bahas ya eh, Bagaimana Umar Mak Kepada orang jahil Yang mengucapkan Ucapan-ucapan kasar eh, Di hadapan Umar Maka Umar marah Mau memukul orang ini Lalu dinasihati oleh seorang alim yang masih muda ya Zir bin Ubaid uh, eh, diingatkan dengan ayat ayat, ayat surat Al-A'raf wa'arid 'an al-jahil Udil Abwa wa'mur bin ufi wa'arid 'an al-jahil berpalinglah dari orang-orang jahil ini jahil ngapain diladeni tidak usah diladeni jahil ya Ah, dari sini mestinya kita bisa memilah ya. Jadi orang ini ngomong perlu dilarang dia apa tidak? Perlu jawab apa tidak? Kalau tidak perlu, enggak usah. Ya. Ada orang marah-marah di hadapan Nabi dan dia ada orang yang mengucapkan satu kalimat dan Nabi tidak tinggal diam, Nabi marah. Berarti harus ada ilmu kita untuk membedakan ini orang jahil yang tidak perlu dilajari ini apa orang yang memang perlu dilajari dijawab, dikomentari dan seterusnya ya, beliau membawakan hadis ke 703 wa al-a'isyah radiyallahu anha qala dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata ma ra'aytu الله صلى الله عليه وسلم مستسمعا قط aku belum aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak mustajmi'an qattu dhahikan tertawa terbahak-bahak hatta tura minhu lahawatu hingga terlihat lahwahnya itu dari kecil yang ada di ujung langit-langit bulu, eh, -langit, uh, Ujung dalam Lahwah Ya Apa apa saja itu saja Pelah Pelah Masa jenjanya Tidak ada jenjanya Meskipun ya. dengan beberapa bahasa Daging kecil yang ada di ujung uh, langit-langit mulut Ya, gar Ya Lahwah Nabi lah, terpawa terbahak-bahak sehingga kelihatan lahwahnya kini belum pernah. Kata siapa? Kata Aisyah. Ada pun tertawa lebar Sampai tidak sampai perbuatan kelas dari bidang Terlihatlah wahnya Tidak Nah yang lain Kata Aisyah Inna makana yatabasta Nabi tersenyum Tersenyum Ini yang sering ya. Menunjukkan keadaan beliau Yang uh, Menjaga murahnya Kesopanan ya, Tidak Terbawa Ya, dan keadaan beliau seperti ini adalah dalam setiap keadaan tidak seperti kita ya. Di hadapan atasan lain lagi, di hadapan mertua lain lagi, di hadapan istri lain lagi, di hadapan anak lain lagi, sama teman-temannya lain lagi. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi beliau menjaga kesopanan dirinya dalam di hadapan siapa? Ya. يا متفق عليه في الصحيح والمفضول كان في كل عيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكه التبسم اذا رضي او اعجب بالشيء رسول الله صلى الله عليه وسلم pertawanya beliau senangnya beliau itu adalah dengan senyum tabassum senyum kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak, kadang-kadang senyum lebar. Ini ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ketika beliau rido, Ketika beliau oh, merasa senang terhadap sesuatu, maka ada tafsiran keliru dari sebuah riwayat di mana Nabi tersenyum berhadapan dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini berilmu Yahudi yang berilmu mengatakan bahwa Allah akan Allah menggenggam langit di jari ininya, kemudian gunung di jari ininya. jari Nabi senyum. Sebagian orang-orang Jahmiyah mengatakan senyumnya Nabi ini senyum sinis menyalahkan. Ya. Secara banyak ini ketika Nabi senyum menunjukkan Nabi senang Ridho. Berarti Ridho Nabi dengan ucapan orang Yahudi ini benar. Karena orang yang Yahudi tidak semua yang keluar dari mulut orang yang Yahudi palsu. Sebagaimana yang keluar dari mulut Abu Jahal Abu Lahab tidak semuanya sama. Bahkan yang keluar dari mulut Iblis tidak semuanya sama. Lihat dalam Al-Quran kata-kata Iblis yang hak bagi izzeti. Ini ucapan yang hak. Demi keagunganmu ya Allah. Ini ucapan hak ucapan Iblis yang hak. Ya. Yeah. Nah, di sini Nabi membenarkan ucapan orang Yahudi bahwa oh, Allah akan uh, uh, bumi di jari Allah sebelah sini, uh, gunung di jari Allah sebelah sini dan seterusnya. Dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah memiliki jari. Tidak seperti orang jamiyah yang menolak bagi orang jahiliyah Allah tidak punya jari, tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya telapak kaki. Pada hari itu semua bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak tahu apa-apa kecuali hanya beriman pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang terakhir. Fasratu dhahki wartifa'u zawfi bil qahfa'ati Laita min sifat salihin banyak tertawa tinggi suaranya terbahak-bahak sampai uh, bergetar uh, badannya ini bukan sifat orang-orang saleh karena memperbanyak tertawa dan seterusnya bisa mematikan maka ya. orang saleh tidak akan uh, memancing-mancing orang untuk tertawa tidak sangat sengaja mencari-cari orang agar bisa tertawa seperti hari ini. Hari ini orang yang bisa mentertawakan kita, yang bikin kita tertawa adalah pelawak. Pelawak kan? Jadi, ya. Mau bohong, mau tidak, yang penting kita bisa tertawa. Ya. Adapun hak dan itu memang lucu, makanya tidak tersebut. Pada beberapa kali Nabi berbicara dan memancing para sahabat terpaham. Ya. Abu Hurairah terkenal bahawa orang yang lucu. Berbicara sering mengundang tawa, tetapi tidak dibikin-bikin dan memang lucu. Dan begitu pula Fara'in berbicara dan para jamaahnya tertawa, tetapi e, bukan menjadi tujuan. Atau sekarang dibuat Atas nama ceramah agama Atas nama pidato uh, agama Ya pelajaran agama Tetapi tujuannya adalah apa? Kalau tidak lucu, tidaklah. laku Ya Itu pengajian apaan, tidak ada kawan Ya, tidak laku Kalau di kampung-kampung gitu ya. ya. jadi yang lucu itu yang uh, tetap yang pelaku yang mendatangkan apa? Ya, kita lanjutkan 93. Babun Nabi ila riyad salati wal ilmi wa nahwihima min al ibadat bisakinati wal wafa. Bab tentang anjuran untuk datang menuju salat untuk berjamaah. Mendatangi salat berjamaah mendatangi majlis ilmu dan lain-lain ibadah-ibadah yang lain dengan tenang tidak buru-buru, tidak berlari-lari kita dianjurkan seperti ini. nanti akan kita lihat beberapa ayat semakna dengan bab sebelumnya ya. ayatnya adalah Al-Ayat 32 kalau Allah Ta'ala wa yu'adzim syair Allah Barang siapa yang mengakukan, membesarkan syair-syair Allah Wa innaha min taqwal qulub itu termasuk termasuk bagian dari ketakwaan ketakwaan hati. Nah, tahulah kita dari sini bahawa takwa itu ya takwa babunda, takwa babunda, takwa babunda kata Nabi sambil menunjuk dada ini. Maka orang yang sholat tetapi hatinya tidak. Hatinya dia sholat bukan karena Allah dan hatinya tahu maka dia tidak sedang bertakwa, malah sedang bermaksiat. Saya sholat bersama. Jadi sholat saya ini tujuannya dipuji Allah, tujuannya dunia, tujuannya bukan Allah. Maka saya bukan sedang bertakwa, bukan sedang taat, tapi justru sedang maksiat. Ini maksud sabda Nabi, at-taqwa sambil beliau menunjuk dada berarti keikhlasan adalah mutlak keikhlasan di dalam beribadah mutlak walaupun ibadahnya benar walaupun ibadahnya mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam tetapi tidak ada keikhlasan dilakukan bukan karena Allah maka itu bukan takwa maka tepatkan fa innaha min taqwal qulub itu ketakwaan hati Karena tidak ada ketakwaan tanpa agama. Siapa? Yaitu yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa yang termasuk syiar-syiar Allah? Yaitu salah satunya mendatangi sholat. Apa Apa ini bagian dari syiar Allah, bahkan syiar terbesar. Syiar yang dengan syiar itu manusia melihat sholat yang terbesar adalah kalau sholat kan umumnya orang kafir tidak lihat Orang kafir tidak masuk ke masjid lihat-lihat Ya Begitu juga baca Al-Quran Orang-orang kafir tidak Tapi ada orang-orang kafir mendengar Coba antum tanyakan orang-orang kafir di Jakarta ini Ya, atau di Bandung, atau di Surabaya, atau di Semarang Ya, atau di Makassar dan seterusnya Tahu ada saya yakin mereka menjawab tak. Ini syiar Islam. Ya. Bahkan tidak jarang dari mereka apa? Ya. Apa? Tiap hari, tiap waktu. Ya. Oh, tidak jarang anak-anak oh, pendeta, pastor. Ya, ya kadang ngikutinnya lah namanya anak-anak kan. ambil eh, main-main, uh, Bapa bodoh sekali, jahil sekali dan dangkal sekali pemahamannya orang yang mengatakan Indonesia ini negara kami. Dangkal sekali, dia tidak bisa melihat. Bagaimana negeri kafir menggemas suara adat marah-marah? Ya. Dan Nabi membedakan antara negeri muslim dengan negeri kafir. Dibedakan dengan suara adat. Ya jelang subuh beliau mau serak satu negeri. Tapi beliau tunggu dulu ada terdengar adzan subuh atau tidak. Kalau terdengar adzan subuh beliau tahan ini negerinya kaum muslimin jangan diserang. Kalau tidak ada adzan diserang. Berarti ini negerinya kaum kafir. Berarti negeri muslim dan negeri kafir ditandai oleh suara adzan menggema atau tidak. Ini akan. Bandingkan antara Indonesia, Malaysia, Iraq, Mesir, Saudi dengan Jepang, Amerika, Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, Prancis, ya, tentu kita semua tahu tentang adat. Maka takkan dulu kita jangan pernah mengkafirkan negeri-negeri Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi dan lain-lain. Itu negeri-negeri Muslimin dan Islam. Sebagian mengatakan itu negerinya kaum muslimin, bukan negara Islam. Ini mengada-ada Indonesia iya negerinya orang-orang Islam, tapi bukan negara Islam. Ya. Saya nanya. Islam dan kafir. Islam dan kafir itu manusia apa barang? Ini si Muslim, ini si kafir, ini manusia apa benda? Jawab, manusia. Manusia. Kalau barang benda, tidak ada kafir dan Muslim. Ini sendal kafir ini. Ini baju kafir ini. Ini celana Muslim ini. Tidak Baju kafir, sendal kafir dengan sendalnya kaum muslimin sama sama sama. Asal itu bukan ciri khas Ya. Jadi Muslim dan kafir itu manusia. Maka ketika dikatakan negeri Islam, negara Islam, yaitu negara yang mayoritas rakyatnya Muslim, maka disebut negeri Islam negeri Muslim. Adapun peraturannya berlebih dan berkurang. Ada negara Islam yang bagus, nama bagus. Karena potong tangan diterapkan, eh, campur berjam diterapkan, itu negara Islam yang bagus. Kita tidak mengatakan sempurna, tentu tidak ada yang sempurna di muka bumi. Ya, ya. kan negeri negara Islam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib tidak sempurna dibanding ketika dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kan begitu. Dan negeri Islam yang dipimpin oleh Utsman bin Affan tidak sempurna seperti ketika dipimpin oleh Umar Begitu juga Umar tidak sempurna. Tidak seperti ketika dipimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak sempurna, tidak seperti ketika dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika tidak sempurna lalu kita katakan batal? Ya. Nah, hari ini ada negeri Islam yang bagus. Tidak sempurna tapi bagus. Kata campur kerja kita dijalankan seperti Saudi misalnya. Ada yang kurang pun. Potong cambuk dijalankan, tapi potong tangan tidak. Ya, kurang. Atau cambuk tidak, mejam tidak, kisos tidak, lebih kurang lagi seperti negeri kita ini. Tapi tetap masjid di mana-mana, suara azan di mana-mana. Dan pemimpinnya selalu muslim dari awal sampai akhir. Jadi ini adalah cerita Islam Yang tidak seperti kita ini Si pulang seorang muslim yang baru Tidak pernah uh, tertinggal salat berjamaah Bahkan ditambah dengan ibadah-ibadah yang nawafir Ada pun si B, si C kurang bagus Sering tidak salat berjamaah ya, jarang melakukan ibadah ibadah nawafil. Apa menjadi kafir? Tidak. Tetap muslim. Sama-sama muslim Ya. Ketika sesuatu tidak sempurna, maka tidak otomatis batal. Ya kan? Ya, hadisnya surat 704 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ida uqimah sholat Apabila sholat telah ditegakkan Maksudnya Oma Akoma yukimu Uqima yukomu Betulnya Maksudnya Oma ditegakkan itu Oma Kalau azan diumumkan bahwa waktu Telah masuk yeah diumumkan dulu agar semua orang tahu bahwa waktu asar telah tiba. Tetapi tidak langsung komat. Diberi waktu untuk berbundung, berjalan ke masjid dan seterusnya. Nah, nanti ketika sudah siap, apa ya, ya. Dan komat lalu Rasulullah Alaihi Wasallam imam menuju ke tempat imam kemudian mengatur barisan setelah orang ada firqoh ini sebelum koma sudah mengatur barisan ini sebenarnya barisan sudah lurus rapat baru koma ya. ini menyelisih riwayat Nabi dari Nabi Alaihi Wasallam dan Nabi Muslim dan lain-lain. Oh, jangan kalian berdiri sebelum melihat aku, Jika komat telah terdengar, jangan kalian berdiri sebelum melihat aku. Ya. Artinya ketika komat itu, kita menunggu imam, imam sudah eh, berada di tempat imam, kita eh, mengikuti. Walaupun komat eh, sudah selesai. Ya. Jadi patokannya imam. Ida ukimati sholat apabila sudah komat sholat pada takwa wa antum tas'au jangan kalian mendatangi sholat itu dengan berlari tidak ukur tidak ukur walaupun sudah komat bahkan walaupun hampir ruku walaupun sudah ruku tidak boleh berlari tidak boleh berlari Berjalan cepat boleh tak? Boleh. Yang tidak boleh adalah berlari. Berjalan cepat bahkan cepat sekali bu. Tentu kita tahu apa bedanya lari dengan jalan cepat. Ya, tentu kita tahu. Nah, ha, berjalan dengan cepat boleh. Yang tidak boleh berlari. Ya, Ya. Dan ini pernah terjadi ada Abu Bakar kalau saya ingat ya bersyukur dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah yurkan wala ta'u Semoga Allah menambah uh, semangat untuk menuju kebaikan tapi jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi apa? Berlari menuju sok lalu sambil sholat sambil berkorak-korak jangan diulang Adapun Abu Bakar yang ruku sebelum sampai sebab tidak diperingatkan oleh Nabi, tidak disalahkan oleh Nabi. Oleh karena itu, jika kita tidak mau terlambat, imam dan para makmum sudah ruku maka kita boleh langsung ruku walaupun belum sampai sebab. Kemudian sambil ruku sambil kita berjalan menuju Ka'bah. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Nabi tidak menyalahi. Yang disalahkan oleh Nabi adalah Abu Bakar lari kemudian sholat dengan terpulang. Waktu wa antum tamsuh Datangilah sholat itu sambil berjalan Tidak boleh sambil berjalan وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا Kalian harus tenang, harus tenang. Apa yang kalian dapat diikuti solat. Dapat satu rakaat, solat satu rakaat. Dapat dua rakaat, solat dua rakaat bersama imam. Wa kalian tidak dapati ketinggalan satu rakaat misalnya, ketinggalan dua rakaat, fa'atimmu sempurnakan nanti setelah imam salam bagaimana kita lakukan. Hanya yang muskil ada kemuskilan di sebagian atau segelintir kaum muslimin menyempurnakan ini rakaat berikutnya atau rakaat sebelumnya. Ya. Ada sedikit kaum muslimin saya pernah jumpai Eh, terkena syubhat bahwa disuruh menyempurnakan berarti yang kita ketinggalan ya. e, imam sudah dapat dua rakaat tinggal dua rakaat lagi salat zuhur misalnya nah, kita masuk kita masuk rakaat ke 3 dan rakaat ketiga dan empat. Berarti kita sholat di rakaat ketiga dan empat. Imam salam kita naik rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini please. Ya, saya pernah ada orang yang terkena sembahat ini berhenti begitu naik baca doa kita, ya, baca ayat ayat surat setelah al-fatihah, ya, ini keliru. Yang benar bahwa urutan rokaat adalah rokaat pertama, kemudian rokaat kedua, kemudian rokaat ketiga, kemudian rokaat keempat. Maka ketika kita berdiri, maka kita berdiri di rokaat ketiga, keempat. Tadi rokaat pertama dan kedua bagi kita, bagi imam dan makmum yang lain yang lain yang tidak masuk, tentu rokaat pertama dan kedua. Ya, tapi uh, uh, tentu rokaat ketiga dan keempat. Ya, jelas karena tidak tinggal, Tapi bagi kita yang masuk, maka itu hitungan rakaat pertama dan kedua. Ya, maka tidak ada doa istighfar lagi, tidak membaca eh, ayat-ayat uh, setelah fatihah kecuali ahyan, kecuali kadang-kadang. Dan Rasulullah kadang-kadang membaca beberapa surat setelah al-fatihah di rakaat ketiga dan keempat dalam sholat duhur dan apa, tetapi kadang-kadang. Jadi, Zada Muslimun fi riwayat sindak Imam Muslim memberikan tambahan dalam riwayat beliau Wa inna ahadakum idha kana ya'minu ila salat Wa huwa fi salat seseorang itu ketika dia sedang menuju sholat, dia berarti sudah dalam keadaan sholat. Sudah mendapat pahala sholat, sudah mendapat keutamaan sholat. Begitu. Oleh karena itu tidak boleh kita berbuat sesuatu yang tidak boleh di dalam sholat. Ya, karena seolah-olah kita sudah berada dalam sholat. Ketika kita berjalan menuju sholat, sudah komat, kita seolah-olah sudah berada dalam kewalahan. Gitu ya. Maka kita harus tenang, tidak boleh lari, tidak boleh buru-buru, tidak boleh oh, ngobrol ini itu yang sifatnya serius membicarakan masalah dunia. Ya. Berdua menuju sah, sambil ngobrol dia waktu itu saya tawar dia hmm, lepas itu, sambil menuju sholat sholat saja. ya urusan dunia jangan kita tinggalkan dia diam kan diam karena seolah kita sudah masuk sholat itu sudah koma ya. bahkan keluar dari masjid saja kan tidak boleh ada riwayat bahkan ada Ketika kita berada di masjid, kemudian terdengar adan, kita tidak boleh keluar dari masjid. Dalam ramadhan kecuali ada udur tentu kalau tidak ada udur sekedar mau ngadem atau apa jangan jangan, jangan keluar dari itu apalagi ini kumat Ya, dari sini uh, eh, sama beberapa kundari. Kekul hadis النهي عن السعي عند إقامة الصلاة لإدراك تكبيرة الإحرام لأن ذلك قد يذهب الخشوع من الصلاة أو التدبر عند سماع القرآن Larangan berlari menuju stop salat ketika sudah dikumandangkan iqamah agar kita mendapat takdiratul ihram bersama imam tujuannya baik tujuannya bagus tetapi tidak baik dari sini kita tahu faedah besar dari Ibn Mas'ud kam min muridil khair la berapa banyak orang yang menghadapi kebaikan menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu ini pertama kali diucapkan oleh Ibn Mas'ud Di hadapan Siapa? Ya Di hadapan para jamaah yang berzikir berjamaah di Masjid Kufa menjelang salat subuh dan mereka adalah sekitar kapal sawal. Apa yang kalian lakukan? kami sedang berzikir ya Abu Rahman kami sedang berzikir kami menghendaki kebaikan dan zikir ini dengan zikir itu berjamaah dipimpin oleh satu orang kami tidak menghendaki dari ini semua kecuali kebaikan kami tidak menghendaki keburukan Ibn Masud mengatakan Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan Tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu Kenapa? karena kebaikan adalah dengan mencontoh dengan mengikuti ittiba tidak dengan ngarang sendiri jadi ngarang sendiri Rasul tidak contohkan Abu Bakar Umar tidak contohkan zikir berjamaah seperti ini Lianna zalika qad yuzhibul khusyu' karena dengan tergesa-gesa ini akan menghilangkan kekhusyuan sulit untuk mentadaburi bacaan Al-Quran. Bagaimana kalau Allah capek? tentu sulit untuk khusyuk. Maka jangan paksakan diri untuk mendapatkan takbir bersama imam dengan cara berdiri. Kalau mau dari Allah, sebelum ada kita sudah berjamaah. Kalau apa? Lebih baik ينبغي على العبد أن يأتي الصلاة بوقار وسكينة لأنه في حكم المصلي وينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه wajib bagi seorang hamba untuk mendatangi sholat dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kenapa? karena dia dihukumi seperti orang yang sudah sholat. Maka dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Dia tidak boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat kan tidak boleh melakukan hal-hal seperti tadi. Ya. Yang ketiga, al-ma'mumun يقول مع الإمام على الحال الذي يقول عليها فما أدركه صلاه وما فاته أتم Makmum ketika masuk sholat berjamaah itu mengikuti bagaimana keadaan imam. Ya, ini perubahan. Ini perubahan. Ada tiga perubahan dalam sholat bagaimana ada tiga perubahan dalam puasa. Belum puasa kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi ya kan? Belum puasa uh, boleh pilih. Belum puasa boleh, mau bayar fidyah boleh. Ya. Dulu puasa wajib itu sepuluh Muharram. Atau itu juga salat. Salat dulu boleh nyusuk. Dulu salat boleh nyusuk. Nah ini sudah dimasukkan. Sholat tidak boleh menyusul. Maka ketika kita datang dan imam sedang sujud, maka kita harus langsung sujud. Tidak boleh uh, berdiri sendiri, rukuk sendiri, ikhtidam sendiri, lalu menyusul sujud. Dulunya seperti itu. Dulunya seperti itu. Pernah Ya, ya. Nah, kemudian Mu'ad melakukan hal tadi. Ya, Mu'ad... Uh, lalu langsung mengikuti Nabi. Tidak itu. Lalu Mu'ad menambah ketika Nabi sahab. Lalu Nabi mengatakan, ikuti Mu'ad. Ikuti Mu'ad. Ya, ya. Jadi tidak boleh lagi menyusul. Kemudian ada Israel mustalzim di kasratil Qatar. وهو مقصود بإتيان الصلاة لورود أحاديث كثيرة في ذلك. tidak buru-buru ini akan menghindarkan diri dari banyak kesalahan karena dengan buru-buru banyak salah seperti tadi tidak bisa mentadaburi tidak musuh mungkin bisa serapa mungkin ini mungkin itu dan ini dalam segala hal buru-buru itu tidak baik bukan hanya salat saja apa-apa biar ya, al-ajal yang minas syaitan guru-guru itu dari syaitan. Bahkan ketika guru-guru dengan melanggar sesuatu, maka dia akan dihukum. Ya. Man istajala eh, bisyai'in. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu pembela awal ini sebelum waktunya, maka dia akan dihukum. dengan tidak mendapatkan sesuatu. Ini kaidah yang besar. Bisa? saya berwasiat kalau saya meninggal berikan 50 juta dari harta saya kepada si pulang yang orang kaya saya Kalau saya meninggal, ini wasiatkan. Kalau saya meninggal nanti, berikan 50 juta per sebulan. Maka wajib kalau saya meninggal, berikan 50 juta dari harta saya per sebulan. Ya, tidak salah, harta saya lebih dari 150 juta. Nah, wasiat tidak boleh lebih dari seperti itu. Nah, sebulan ini semua. Gitu ya. Kalau saya meninggal, berarti dia mendapatkan 50 juta ha, maka dia menunggu saya makan. Ya. Ditunggu sudah mati-mati. Ya. Sementara dia ingin yang 50 juta itu. Lalu dia bunuh saya. Gitu. Dia dapatkan yang 50 itu. Tidak sabar. Bukan nungguin mati. Tidak eh, sabar. Dibunuhnya saya. Ketawa. Maka batal wasiat. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka dia dihukum tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia ingin. Ya, akan masuk waris. Seorang anak tunggal, eh, ayahnya kaya raya, warisan jatuh ke dia, dia nggak sabar. Ya, bapaknya kan mati-mati kemudian dibunuh, maka juga tidak boleh mendapatkan waris sebesar itu. Seorang pembunuh tidak boleh mendapatkan waris dari harta dari orang yang harta orang yang dia bunuh. Ayahnya, suaminya, istrinya, anaknya, kan saling mewarisi semua kan? Suami istri saling mewarisi, anak ayah saling mewarisi. Gitu. Atau mungkin kakak beradik saling mewarisi kalau tidak ada siapa-siapa ya. Saya punya saudara tidak punya anak. Ah, saya dapat waris dari dia. Jadi, Kalau punya anak laki-laki, ya. punya anak perempuan masih dapat. Amat bagus dulu itu buruk. Buruk sekali. Dalam sekali. Masalah akhirat, masalah dunia. Masalah dunia saya kira anda lebih tahu. Berapa banyak saudara kita, teman kita yang akhirnya gagal, hancur ya, yang telah dibangun bertahun-tahun hancur pura-puranda. Gara-gara apa? Buru-buru. Buru-buru. Belum waktunya buka cabar. Belum buka cabar. Misalnya, Belum waktunya uh, ini itu dia sudah melakukan itu. Belum waktu. Buru-buru. Tidak baik. Yang terakhir, من al أحصل فضيلة jamaah. Barang siapa yang mendapatkan sholat jamaah sedikit saja Semenit Setengah menit Bahkan satu detik Maka dia sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah Ada pendapat keliru bahwa solat berjamaah itu akan didapat keutamaannya minimal kalau dapat satu rokaat Ini keliru ini juz'an ya min sholat sedikit saja mungkin setengah menit mungkin 10 detik atau mungkin 1 detik kita uh, imam dan para makmum semua sudah tanya kaki kita datang kita langsung Allahu akbar tanya kaki jangan sedang dulu ya. langsung tanya kaki enggak dapat sedetik atau setengah detik imam salam nah, kita dapat keutamaan ya, ya. Nah, maka kelir sebagian saudara kita yang takut pada kesempatan ini. Sudah kita bikin jamaah lah, baru kita datang berlima, berenam, misalnya. Eh, kelir. Yang benar ikuti, walaupun cuma dapat sedetik, dua detik. Sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Adapun dia menunggu, habis itu malah berjamaah sendiri bersama lima orang temannya, enam orang itu. Ini bid'ah menurut Imam Syafi'i. Bila pada jamaah kedua, ketiga dan seterusnya tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kecuali ada yang mau apa? Sedekah. Kecuali ada yang mau sedekah sebagaimana Rasulullah. Di riwayat lain bukan apa. Ya. Dan ini dipahami oleh para sahabat Oleh karena itu Ibu Umar pernah datang ke masjid setelah berjamaah sudah selesai Mereka bertiga Ibu Umar dengan dua orang temannya Sholat berjamaah sudah selesai, maka mereka bertiga pulang. Tidak sholat berjamaah di masjid itu, tapi pulang berjamaah di rumah. Ada pun di rumah, di manapun yang bukan masjid, berjamaah kedua, ketiga, keempat, keempat. Yang tidak boleh di masjid. Ya, kecuali tadi ada yang bersolat. Mana dalil? Sabda Nabi Alaihi Wasallam, "Fama adrakum fasallu yang kalian dapati selepas bersama imam yang tidak ya nanti tambah apa yang kalian dapati bisa banyak bisa sedikit bisa dapat dua rokaat bisa dapat tiga rokaat bisa dapat uh, eh, cuma sedetik dua detik kan belum terhitung untuk rokaat ya, ya. ini setelah ya, ya. Kemudian beliau menunjuk kepada kitab beliau Al-Faruq fi Arkami Salatil Masbuq ya, e, Tulisan beliau tentang Salat Masbuq Kita lanjutkan 705 atau hadis terakhir Dari bab ini Wa'alikni Abbasin radhiyallahu anhu Dari Abbas Semoga Allah meridui keduanya Allah dan Abbas أنه دفع مع Nabi Sallallahu alaihi wasallam وسلم يوم عرفة Ibn Abbas bercerita bahawa dia bersama Nabi Di dekat lain membonceng Nabi Pada hari Arafah Berarti ketika ada cerita Berarti dah disebutkan Nabi mendatangi Arafah Di luar uh, musim haji Dan tidak ada ibadah apapun tidak ada keutamaan, tidak ada pahala apapun. Ini luar biasa waktu ya. Kita datang ke Arafah sekarang ini, ya, dikir wirid di sana, penunggah apa apa. Ya artinya dikir wirid, ya akan menentukan beda, malah dosa ya. Tidak ada keutamaan. Jadi, nanti tanggal 9 Zulhijjah baru orang yang ada di situ disebut namanya satu persatu oleh Allah, dibanggakan oleh Allah Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ya. Dan tidak ada hari yang membuat iblis ketakutan melebihi hari. Ya. Nah, hari Arafah فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل Kata pula Ini Suara yang tidak enak didengar Gaduh, teriakan, ukuran Fa'asyara bisawtihi ilaihi Lalu Nabi Ali bin bersalatu wassalam Memberikan isyarat dengan cambuk Dengan sawtnya, dengan kecuknya Kepada mereka yang sedang gaduh itu Nabi mengatakan Ayyuhandas Alaikum bisyakinah innal birra laysa bil idah karena kebaikan itu tidak bisa didapat dengan cara seperti buru-buru bersopan-sopan bapak sibuk sana sibuk sini ada di Arafah bapak sebagaimana hari ini kaum muslimin ya maka buru-buru untuk saling mendapatkan eh, cepat-cepat uh, ini menjadi sedih yang sunnah berjalan mengikuti depannya. Ada kerja masuk, ada celah masuk. masuk. Nah, ini yang perlu. Jadi, ya. seperti kita salat berjamaah tadi, ya. kita tenang uh, menuju sok pertama. Ada celah masuk, ada celah masuk. Ya, bukan buru-buru-buru kali itu. Ada sebagian saudara-saudara kita yang seperti sakit semangatnya untuk di sok pertama, maka tidak mengambil cara sebenarnya. Maka tidak boleh kita melihat sok lihat di depan kita ada celah masuk, enggak ada sedekah. Ada celah di stop pertama, kita masih di stop keempat, maka celah itu buat yang di stop kedua. Tidak boleh kita mendahului nyali. Ya. Nah, seperti kaidah dalam e, kita berlalu lintas, kan tidak boleh nyali kecuali memang ada celah. Ya. Kan? Kalau tidak, maka akan rusak ceramah. Nah, begitulah dalam sholat itu. Maka nanti akan desak-desakan dan nanti akan menjadi sesuatu yang tidak pas. Ini mestinya dua orang nih, jadi tiga orang. Kan jadi desak-desakan dan saling menyakiti. Dan ini tidak pas. Maka yang baik ketika kita berada di top 6 lihat kelima, 5 lihat ke keempat. جاهد أهله وصلى الله على محمد وصلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Thank you. menyebutkan hadis 705 bawahnya belum ada dua yang pertama تكلف الإسراء في السير ليس مما يتقرب إلى الله به لأنه يؤدي إلى التزاهم والتدافع وإيداء المسلمين bersikap buru-buru ketika berjalan ini tidak menjadi sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah cepat-cepatan, buru-buru, rebutan walaupun dalam rangka sholat dalam rangka tawaf, dalam rangka buku dalam rangka mencium ajar suat tetapi ketika dilakukan dengan buru-buru berdesak-desakan, rebutan maka itu sudah bukan ibadah lagi sudah bukan taqarrub ila Allah lagi sebagaimana yang kita lihat pada diri kaum muslimin yang penting mencium hajar aswad yang penting sub pertama yang penting melempar jumrah yang penting yang penting tidak memperhatikan bahawa ketakwaan itu ada di hati tadi Kenapa? Karena ini bisa membuat pemacetan, berdesak-desakan menyakiti sesama muslim ini tidak baik ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فرجة أسرع akan tetapi yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau segera mengisi ketika ada celah ada celah di depannya masuk ada celah di hadapannya masuk ini enak kan seperti tadi, celah itu dua sob di depannya, jangan. Itu bagian sob yang di belakang, tepat di belakang dia. Ya. Nah, ha, ini kita pakai dalam segala hal. Ketika sholat berjamaah, ketika mencium hajar aswad. Coba kalau mencium hajar aswad itu. E, dengan seperti itu, insya Allah mudah. Kita bisa mengantri siapapun. Sudah mencium, jalan. Mencium, jalan. Tinggal ngantri aja belakangnya jalan. Ini enggak sikut-sikutah desak-desakan yang merasa sudah mendapatkan hajar aswad oh dilama-lamai ya mumpung pernah ya dilama-lamai ya, tidak sudah selesai jalan apalagi hari ini diperparah dengan sekelompok kaum muslimin yang memanfaatkan ini ya calo, joki, apa namanya, ya, menawarkan kita untuk membantu kita mencium ajar suar. Kalau sudah berhasil, kita duit. Ya, oleh Yang terakhir, syafaqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Fakat nahahum anil isra'i li alla yajhafu bi anfusihim ma'a bu'adil masabah. Eh, kasih sayang Nabi, perhatian Nabi kepada umat ini. Sampai hal yang paling kecil sekalipun beliau perhatikan. Untuk apa? Untuk tidak membuat umatnya menderita sakit. Dan uh, seluruh syariat Islam isinya seperti itu. Dalam rangka membuat kaum muslimin sejahtera, nyaman, nikmat dan kepentingan dunia dan akhirat. Ya, kita soal jawab. Bagaimana dengan musola di gedung perkantoran yang tidak cukup menampung semua jamaah sehingga sholat berjamaah dilakukan lebih dari sekali? Apakah yang kedua mendapatkan keutamaan? Nah ini dong, kalau sholat sendiri-sendiri tidak memungkinkan. Ya, itu darurat. Ya. Berarti bukan kesalahan kita. Kita sudah datang dari awal. Sebelum komat kita sudah datang, tetapi tidak keluar. Maka bukan kesalahan kita. Atau kalau kita mau mengikat, kalau seluruh jamaah faham, maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, sujud di punggung saudaranya. Kalau memungkinkan, ya, kalau mereka faham ya pernah uh, rasul dan para sahabat berdesak-desakan di satu tempat maka nabi mengatakan hendaklah kalian sujud di punggung saudaranya di punggung depannya berarti mungkin uh, satu saf bisa tiga saf kan lumayan ini ya kan satu saf bisa tiga saf atau dua saf Tentu tidak sempurna Tapi ini e, jalan keluar Ketika kita bangkit berdiri dari sujud Tangan kita bertumpu di lantai Saat itu tangan kita jarinya diluruskan saja Atau dikepalkan Ini kilap dari ulama Memahami sebuah jari Yaitu dengan lafad ajin Me, apa, me, menghaluskan tepung ya adonan roti, mengadoni roti itu kan dengan mengepak. Ya, sebagian mengatakan tidak, mengadonin tidak harus dengan mengepak, mengkilap, eh, berkepanjangan. Saya tidak bisa menterjemah. Allahu a'lam. Mohon dijelaskan mengenai kewajiban berbaikat dan beramir. Bagaimana mengamalkan di zaman ini? Kita sudah berbaikat. Karena baikat itu bukan ucapan. baikat itu bukan formalitas. Bayat adalah setiap taat kepada pemimpin yang telah memimpin kita. Karena bayat itu sekali lagi bukan ucapan sekedar ucapan salaman formalitas membayat tidak. Tetapi taat. Ketika kita punya presiden sekarang ini, beliau muslim, tidak ada tanda-tanda kekufuran yang jelas pada diri beliau presiden kita tidak pernah mengatakan sholat tidak wajib babi halal, ya kan? Maka tidak terdapat tanda-tanda kekufuran yang jelas. Maka wajib kita taat kepada pemimpin kita dan itulah bayar. Mana dalil banyak diantara para sahabat yang tidak salaman dengan Nabi Muslim, ya, bukan sahabat tepatnya muhabdurah Salah satunya Raja Najasyi Raja Najasyi Bagaimana mau bayat kepada Nabi Ketemu saja tidak Tapi sezaman Dan Muslim Raja Najasyi beriman Dan sah Islamnya sah imannya Dengan bukti Ketika beliau meninggal Disolati oleh Nabi secara goib Dari Madinah ya, padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Mohon diterangkan makna hadis riwayat Imam Abbas yang mengatakan sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak wanitanya, yang paling banyak istrinya. Apakah yang dimaksud banyak istri atau banyak anak perempuan? Banyak istri. Banyak istri, ya. Tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah adalah beliau sendiri. Yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Siapa umat ini yang paling banyak istrinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka umat ini yang termulia yang terbaik siapa Nabi Muhammad SAW. itu yang dimaksud oleh beliau itu yang dimaksud oleh beliau beliau sendiri ini bukan berarti bahwa banyak istri tidak ada keutamaan tetap ada keutamaan tetapi kan disangkut pautkan dengan yang lain dia istrinya empat kan enggak mungkin lima, enggak banyak empat. Tapi jarang sholat berjamaah, tapi tidak bermanhat sunnah, ya tentu tidak ada keutamaan atau sangat kurang keutamaan. Jadi yang dimaksud adalah diri beliau sendiri. Apakah sholat dengan tujuan dilihat orang lain itu termasuk perbuatan syirik? Iya, syirik apa? Syirik kecil, iya kan syirik kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhawatirkan kaum muslimin mengkhawatirkan kaum muslimin tentang salat untuk dilihat orang lain. Iya, yang dikhawatirkan yang aku khawatirkan kepada kalian adalah uh, asyirkul aslah. Syirik kecil yaitu riya. dalam kondisi hujan bolehkah solat di jamak kosong? Di jamak bukan di kosong. Ya. Misalnya masjid kita ini uh, hujan, hujan lebat, uh, kemudian tapi harus imam yang menentukan harus imam. Maka setelah solat maghrib tadi, kemudian imam menyuruh koma, imam menyuruh koma, langsung solat isya. Ya. Nah, kemudian kalau hujan reda pulang dan masjid tutup, tidak ada adzan isya. Ya. Begitu juga duhur dengan asar. Gitu. Pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kosor tidak. Kosor harus dilakukan di luar kota ketika sahur. Apakah benar bahwa ada penghuni surga yang dikeluarkan lagi dan dimasukkan? Tidak benar. Ada ayat wahum la yufraju eh, orang yang sudah masuk surga tidak mungkin dikeluarkan lagi. Adapun orang yang masuk neraka banyak yang dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Adapun masuk surga tidak mungkin dikeluarkan lagi cerita dusta berdasarkan hadis palsu e, seorang anak yang minta kepada Allah agar orang tuanya dikembalikan ke neraka karena beralasan bahwa orang e, dia tidak sholat dia tidak puasa dia berbuat syirik dan didiamkan oleh orang tuanya dulu waktu di dunia ini berarti Apabila seorang suami memberikan sebagian kekayaannya kepada istrinya, apakah harta tersebut mutlak menjadi milik istrinya? Ya. Ya. Saya membelikan mobil untuk istri saya, misalnya atas nama istri saya. Maka ketika saya meninggal, itu bukan harta waris. Itu harta istri saya. Kecuali mobil itu atas nama saya ketika saya meninggal, berarti itu harta waris dibagi untuk istri saya, anak saya, ya, ayah saya, ibu saya, kan lima orang yang pasti dapat waris. Adapun milik istri, ya milik istri, milik suami, ya milik suami. Karena dalam Islam tidak ada istilah harta gonogini. Milik suami, ya milik istri, milik istri, ya milik suami. Hartamu, ya hartaku, hartaku, ya hartamu. Tidak ada kaidah seperti itu. Ya. Nah, jika bercerai masing-masing membawa harta masing-masing. Hanya untuk pengurusan surat-surat? Ya. hanya untuk pengurusan mempunyai surat-surat saja. Ya tentu harus ada sesuatu yang dicatat, ada sesuatu yang jelas. Sebab kalau tidak ada kejelasan ketika motor itu atas nama saya, tentu itu milik saya. Motor itu atas nama istri saya, ah, itu milik istri saya. Kan dalam Islam tulisan itu tidak bohong-bohong. Ya. Maka tidak boleh kita tulisan itu bohong-bohong. Gitu ya. Kalau antum tidak mau memberikan mobil itu kepada istri antum, ya jangan tulis nama istri antum. Nama antum saja. Gitu ya. Seorang wanita yang tahu bahawa mobil itu atas nama dirinya, itu milik dia. Gitu. Saya pernah meladeni debat orang jahil karena kami dikelilingi orang-orang jahil yang antusias dengan dalil-dalil yang saya pakai. Apakah sikap ini tetap salah atau bisa dibenarkan? Eh, bagaimana orang jahil ini? Apakah memang ada pada diri mereka eh, keingin tahuan, ingin tahu dalil, penasaran kok engkau sholat seperti ini tidak sama dengan yang lain kenapa ini itu kalau memang seperti itu ya silakan jawab tapi sekedar mereka caci maki uh, karena ingin mengatakan kita sesat maka biarkan saja tidak usah dilayani biarkan dia puas melampiaskan ucapannya ya kita dengerin saja kamu sesat kamu ahli neraka kamu merasa benar atau enggak diamin ya udah puas puas sudah enggak enggak ya. karena dia nggak ingin jawaban dari kita gitu. udah selesai enggak ya enggak itu saja ya juga atau kita tawari ya mau dengerin jawaban saya enggak dia bilang enggak ya udah jangan paksa kalau dia ya saya mau dengerin. Ah. Sekarang diam ya. Tadi ente sudah ngomong kan 10 menit. Saya saya 7 menit dah. Tapi ente diam ya, saya ngomong ya. Ah, baik. Jangan kita ngomong, dia ngomong, dia ngomong, kita ngomong ya. Apabila kita masbuk masuk ketika rukuk atau sujud, apakah takbirnya dua kali itu takbiratul ihram dan takbir menuju rukuk sujud eh, ini khilaf ya yang rajih wallahu alam sekali Nah, takbiratul ihram itu yang diucapkan oleh Nabi bertakbirlah takbiratul ihram kemudian if'al ma fa'ala al-imam lakukan seperti apa yang sedang dilakukan oleh imam imam rukuk ya kita rukuk imam sujud ya kita sujud dalam kondisi tertinggal solat berjamaah dan tidak ada orang lain yang bisa kita ajak solat berjamaah selain di masjid hanya sendiri, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan menurut sunnah? Solat sendiri, solat sendiri. Kita sudah berniat mau berjamaah, tetapi tolak karena macet, karena ini, karena itu, maka ini bukan kesalahan saya, bukan kesalahan kita. Bolehkah solat goib di Bolehkah salat gaib Ketika si mayat sudah disolati Ini tidak dicontohkan ya Karena Raja Najasyi disolati secara gaib oleh Nabi Karena alasannya Raja Najasyi tidak ada yang mensolat, tidak ada yang mensolati karena beliau merahasiakan keislamannya di tengah kaum nasor pejabat beliau, oh, rakyat beliau semuanya nasar. Ini dalil bagi orang-orang resmiin, harokiin, eh, bahawa kekuasaan tidak menyelesaikan masalah dakwah. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa sedangkan dia menggunakan gigi palsu? Tidak masalah, tidak ada hubungannya. Ya. Tidak ada hubungannya. Karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu tidak membatalkan uh, puasa ya yang membatalkan karungga perut ya menggigit sesuatu karena satu uh, keperluan tidak membatalkan puasa termasuk gigi palsu memasukkan gigi ke dalam mulut ya sal giginya yang ditahan itu ya. batal Keluarga saya Nasrani, biasanya beberapa hari menjelang Natal mereka kerap kali membagi makanan. Bolehkah memakan makanan tersebut? Boleh Dengan syarat kita tidak mendatangi acara natal mereka Tidak minta tentunya ya Dan makanannya kalah, Dan makanannya kalah, Ya, dan tidak ada tanda bahawa kita memberikan selamat kepada mereka. Apakah dalam sholat berjamaah wajib merapatkan sholat? Ya. Ya. Al-aslu fil amri li wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Nabi memerintahkan. Para sahabat mencontohkan. Bahkan rapatnya dengan begitu rinci. Bahu menempel bahu sebelah. Uh, Al-Qadam menempel Al-Qadam sebelah kodam telapak kaki dari depan sampai belakang bagian e, samping atau dengan bahasa yang mudah mata kaki ketemu mata kaki. Ya, dan itu perintah Nabi dan itu dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Umar melakukannya dengan membawa pelepah kurma disabet dipukul bagi yang tidak lurus dan tidak rapat Maka Maimun ketika menceritakan akhir sholat subuh yang dilakukan oleh Umar Yang akhirnya Umar ditusuk itu dan akhirnya tiga hari setelah itu diwafat eh, Maimun mengatakan tidak ada yang menghalangiku untuk berada di staf pertama Maimun seorang tabi'in murid dari Ibn Abbas Masih kecil Tidak ada yang menghalangi aku untuk berada di staf pertama kecuali pelepah kurmanya Umar takut namanya anak-anak ya maka aku selalu di stop kedua ya, antara aku dengan Umar terhalang ibnu Abbas ya maka aku melihat betul bagaimana Abu Lu'lu menusuk Umar ya ah, kisah ini dibawakan oleh Maimun dengan diawali Umar datang mengatur barisan salat subuh dengan pelepah kurma Kemudian Nabi marah ketika melihat seseorang yang dadanya menonjol lebih ke depan dari yang lain. Tidak mungkin kalau sekedar mustahab saja sampai beliau marah. Dan perawi hadis itu ibu Umar mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi marah semarah hari. Berarti watch lurus dan rapat di dalam salat salat. Dan ancaman-ancaman bagi yang tidak lurus dan rapat, ya ancaman kepada kaum muslimin banyak sekali. Tidak akan bersatu, hati kalian tidak akan bersatu, tidak saling mencintai dan seterusnya. Ya, kita akhiri subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank